Janik, barakigu direktuki eh, kasik egunero gure bi prezendientak haikin diela, eta ordean, bon, beharko delaik ikusiko dugulaik be blokaja bat, edo zeit uh, eh, onorifitio behar bada antzatu, uh, da, zeit uh, galinen dugula prefetari, efen, oai guk behar dugu ikusi gure, gure departamentian, eta eta gure eskualdetan, be zer nahi dugun egin, nora nahi dugun eh, eh, segitu be presiuna emaiten, ikusi konsei d'administrazioan delako batian, eta gehortik landa ikusiko dugu, be zer eta nola segitzen dugun, eh, jakinez be presiuna behar dela beti atxeki, bai manifa e, bai manifa eginez edo edo zuzenki be prefetaekin hartzez edo edo edo eskuin eta esker be e, bilkulso maitzo eginez hori siur presioa segitzen dela banana ze moldetan ez dugun orei kuxe gure hartian